Kungs, kad tu pieskaries, tā tas pārmaina. Kungs, kad tu pieskaries, tas atbrīvo. Kungs, tas dziedi, debes tēvs, kad tu pieskaries, tās lietas izmainās. Un arī šorīt, arī šeit, Dievs, pie mums, mēs ticam, kungs, mēs zinām, ka tu esi šeit, un tu pieskaries ikvienam. Ikvienam no mums tās pieskaries. Tās. Paldies Tev. Lai gods un slāvētu. Un eh, pirmais pāns, ko es vēlos, varbūt eh, Robertam mums palīdzēs šodien uzlikt arī uz ekrāna, ir no psalma 68.6. 68. psalms, 6. pants. Ja, tiem, kuriem nav Dieva vārds līdz, eh, nākamreiz ņemam viņu. Lai mums visiem ir kur atvērt un pārliecināties, vai tas tā ir. Un tur rakstīts šādi. Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvs ir Dievs savā svētajā mājoklī. Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvs ir Dievs savā svētajā mājoklī. Mums, mums pašiem, nu, ņemot kaut kā, kā piemēram, darba attiecības 68, 6. Piemēram, darba attiecības tās pašas, kuras mums ikdienā ir sastopams, mums rūp patiesībā, kas rūp mūsu darba devējiem. Mēs piekrītam? Nu, mums ir patiesībā svarīgi, vismaz es tā atceros no, no tā laika, uh, ka tas man bija tā uh, aktuāli. Un tas ir svarīgi, ja tavam darba devējiem kaut kas ir svarīgi, tad patiesībā tas kļūst arī tev svarīgi. Un tu centies tāds ievart un tā darīt, lai tas ziņā viņu nevis sarūpināt tikai, bet lai iepriecinātu, lai, lai tas nāktu visiem par labu. Un šeit mēs arī lasam, ka debesu tēvam rūp un ļoti rūp bāriņu. Bāriņu viņam ļoti rūp. Viņš par to saka, cauri Bībelē mēs lasām no vecās derības līdz jaunajai, ka Dievam rūp bāriņu. Dievs par viņiem iestājas un Dievs par viņiem rūpējas. Un tā tad arī mums, mums būtu jārūp tam, kas rūp Dievam. Un arī viena no tām lietām ir māja. Dievs patiesībā nesaka, vismaz mēs tā lasam un neatrodam, ka Dievs saka, jums ir jāparūpējās tā, lai bāriem vispār nebūtu. Viņš to nesaka, bet viņš saka, mums ir jāuzņemās tās rūpes. Iespējams, tas nav nemaz tā izdarāms, ka viņu vispār nav. Jo, jo atkal cilvēki piedzīt atkal no jauna, atkal ir situācijas un apstākļi, eh, kur cilvēki nonāk šajā stāvoklī un ir par vainu. Tāpēc Dievs vienmēr atkal un atkal caur laikam atgādina uzņemties par viņiem rūpes. Pie mums joprojām nekas nav mainījies Latvijā. Pie mums bārens ir vecāks pēc likuma, vai tas ir bērni, bērns, kuriem vecāki vai nu ir miruši, vai nu atzīti par darbu. Tas ir Latvijā likumdošanā tā ierakstīts, un tas joprojām tā arī ir. Un, un uh, savukārt, kad mēs esam Dievu vārdu, tad uh, gan mūsu grāmatā 2, 22, 23 ir rakstīts, Dievs saka, kad es jūs, viņš iet karā, viņš tā kā karo, viņš saka, tad, kad tiks no, labi, es neizdomāšu, es izlasīšu. Tā, tūlītās. 2. mūs 2023, tad manas dusmas iedegsies, un es jūs nokaušu ar zobēm. Un tālāk tur sako, ka jūsu sievas kļūs par atraitnēm, un jūsu bērni par bāriem. Un arī jaunā derība to pašu apstiprina, kad Jāņa 14, 18, es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Tātad mēs redzam, tajā pirmā gadījumā, kad kāds tiek nokauts, un sievietes paliek par atretnēm, un bērni par bāriem, tad mēs saprotam, ka bez tēva patiesībā. Kad Dievvārds runā par bāriņiem, tas ir tāds, tāda situācija, tāda, tāda apstākļa, kad mums nav tēva. Un arī šī jaunā darības rakstvieta apstiprina to pašu, ka tēvs nāks pie mums un tad mēs nebūs bārīgi. Tad mēs nebūsim bārīgi. Tātad Dieva vārds mums saka, ka eh, bārens ir tas auglis, kad mēs esam bez debes tēva. Un patiesībā mēs ik viens kādā brīdī tā esam. Un visi cilvēks patiesībā ir tādā stāvoklī, kamēr viņai nav tēva, kamēr viņi neiepazīst debes tēvu. Ik viens mēs esam kā bārens, bez patiesā tēva. Un tā tas ir līdz brīdim, kamēr mēs to atzīstam. Un eh, ir bāriņi, Ir bari, kur patiešām tādi ir, jo ir situācija tāda bijusi. Vai nu šie vecāki ir miruši, viņi ir atzīti par mirušiem, vai ir bijuši kādas negadījumi, vai kādas slimības, un tie cilvēki, tie bērni nonāk tādās situācijās, tādā stāvoklī, kad viņi ir kā bērni. Un tad viņi nonāk vai no nu zilām, tad viņi nonāk vai no nu bērnu namos, vai labākā gadījumā kāds no radiniekiem par viņiem parūpējās. Ja, jūs arī zināt, kā bāriem. Es, es, piemēram, zinu, no savas dzīves, no apkārt, mums ir kā cilvēku, ko mēs pazīstam. Ja? Mums tāpat no draudzes arī mums pat ir kā cilvēku, ko mēs zinām. Ne? Ja mēs, nedīs, nu, mēs tā kā gribējām, eh, šodien arī uzaicinājām, bet nesanācam tikšanās. Eh, bet nekas. Bet mēs zinām, ka tie cilvēki mums šeit līdzās. Viņi ir šeit līdzās un tā situācija tāda ir. Ir tāda Es šodien negribēju tīri atnākt ar tādu informāciju un pastāstīt to, ko mēs varam vienkārši jebkurš gandrīz atvērt un izlasīt. Un, un tāda ļoti plašāka, daudz dziļāka, varbūt informācija, uzskatāmāks līdzeklis, varbūt ir, ir tāda bāriņu sēdiena punktuālē. Es tagad nejautāju, reklāmiņš jau mājaslapai. Tas ir, kāpēc es to saku? Kad tur ieskatās, tad tur ļoti daudz ir informācija par to, kādā situācijā mēs esam arī valstī. Tur ir pāris tādi video klipi, Un tādi maziņi, kas vienkārši ļoti skaļi. Tā situācija ir tik vien skaļa. Tur raudāt gribās, tur sirds lūst puš par to, kā, kā dzīvo, kā, kā sanāk, ka šie bērni tur dzīvo, kā viņi aug. Tur, kā, piemēram, bērns, lai viņš sev nomierinātu, viņš, viņš vienkārši sāk nu, kustēties, šūpoties. Un, un sanāk tā, ka viņam pietrūkst tie pieskārieni, viņam pietrūkst tā, tā klātbūtne, un viņš mēģina sev nomierināt. Un tas ir tas, kas notiek ar bērnu, kad viņam nav vecāki. Es nemēģinu viņus iežēlināt, bet es mēģinu kopā mums radīt tādu priekšstatu, kāpēc Dievam tik ļoti rūp bērni. Viņš arī, protams, viņš kad runā, gan vecā derība īpaši, ka viņam rūp bāreņi, atraidnis un arī svešinieki. Viņš tos visus tā kā piemina gandrīz kopā pārsvarā, bet eh, bāreņi, tas, tas, tas, tas ir tie visneaizsargātākie cilvēki. Un viņi ir mums tepat līdzās. Tāpēc mums noteikti ir jādomā, kā jāredz šīs iespējas, kā palīdzēt, kā būt blakus, kā... Tā. Jā, šāds ieskats tajā, kā dzīvo blakus cilvēki, tas, protams, vienmēr ir salīdzinot ar kādu, kam iet sliktāk, pašam mēs kā Diemžēl, kā latvieši kādā brīdī liekas uzreiz pašiem labāk. Bet tas ir skarbi, tas ir skarbi, kā, kā cilvēki dzīvo, kā, kā bērni dabū augt. Un, un tad mēs citreiz pie sevis domājam, es arī esmu neapmierināts ar savu dzīves situāciju. Un tāpat laikā es ar tos blakus, ka ne pēc savas izvēles kādam iet vēl grūtāk. Un tad tas man paņem nost, paņem nost tādu iemeslu kaut kādām kaut kam, kas tas nav vajadzīgs, negācijas kaut kāds vai, vai neapmierinātība, vai tas paņem vienkārši to nost. Ja, tātad šie ir, tie, šie ir tie cilvēki īpaši, kas Dievam tiešām ir uh, svarīgi, kur ir tie visneaizsargātākie. Un, uh, kā jau minēju, Dieva vārds to piemin cauri, no sakot no Mozus, Salmats, Ieps, uh, Jeremija un viss kā viens viņi, viņi stāsta par rūpēm, par bārņiem. Viņi runā par viņu pieņemšanu, viņi runā par viņu gādāšanu, kādā veidā tas notika tajā laikā. Mēs lasām jaunā darībā arī par, par, par to, kurš ir vismazākais, par to, kas ir vistuvākais, par to, kuram mums jāpalīdz. Un Kristus saka, ja jūs vienam no viņiem esat palīdzējuši, jūs esat man palīdzējuši. Ko jūs esat darījuši vienam no viņiem, to jūs man esat darījuši. Tātad arī mums no, joprojām paliek tā pati rūp. Un um, Dievs iestājas par saviem bērniem. Un, nu, ja mēs kā vecāki, kā piemēram es par sevi gribu teikt, ja es savam dēlam saku, vienalga, kas tev notiek, vienalga, kādā situācijā tu esi, tu vienkārši dod man zināt. Tu dod man zināt, es atstāšu visu, kas ir, un es būšu tev klāt, es būšu tev pakaļ, vienalga, kur tu arī būtu. Tas, ja es esmu gatavs uz to, man ļoti labi joprojām stāv prātā kāds man draugs arī jau gadus vien apakaļ, kad man liekas, ka man bija tikai mm, viens dēls vēl, nu, jau kādus gadījumus. Viņš arī man klāt esot savai meitai teica, ja tu būsi tur un tev kaut kas būs vajadzīgs, un tas nebija tepat blakus pilsētā vai blakus pilsētā vai nevis blakus pilsētā un blakus pilsētā, bet kaut kur prom, tad vienalga, tu vienkārši man padod ziņu. Un es vienalga, kur tas būs, es, es, es aizbraukšu tev pakaļ. Es tevi atvedīšu atpakaļ, es par tevi parūpēšos. Un tas man joprojām ir prātā. Un ja mēs kā cilvēki uzņemamies tādu rūpu par saviem bērniem, kā Dievs rūpējas par saviem bērniem? Mēs lasām arī Dieva vārdā. Viens no piemēriem bija, kad Abrahams un Sāra, viņiem kādu laiku nevarēja būt bērni, nu, kāds simts gads apmēram. Un, un tad viņam bija šī, šī blakus, ja šī kalpoņa, kur dzemdēja viņam Ismēlu, is, is, is, jā, Hagaru, dzemdējumu Ismēlu. Un ko Sāra teica, kad viņai pašai piedzima, lai viņa tiek padzīta. Un Dievs uzrunā Abrahām paklausoja sievai un dārtā. Un viņš padzem Hagaru ar Ismēlu. Un kur viņa aiziet? Kur šī sieviete aiziet? Viņa aiziet bez vīra, ar bērnu uz rokām un tuksnesī. Tad pat tuksnesī. Vienkārši aizdem tuksnesī. Bet ko Dievs dara? Viņš pagodina savu vārdu. Viņš, viņš svētī šo sievieti, viņš svētī šo bērnu, viņš par viņiem parūpējas tuksnesī un viņš viņu dara par lielu tautu. Protams, kā tā tauta pēc tam izvērtās, tas ir cits, bet viņš viņu svētīja, viņš par viņu parūpējās. Viņš parūpējās par ikvienu, un tā, tas bija, varētu teikt, arī gan bārens, gan atrai, jo viņi vienkārši tika izdīt tūkstasī uz nomiešanu. Tā kā Dievs ļoti par viņiem parūpējās. Tāda ir vienkārši tausietas. Un Dievs cauri rakstiem patiesībā atkal un atkal piemin vēl un vēl kāds cilvēks, kurus viņš ir ārkārtīgi lietojis. Tas pats Mozus. Vecāki no viņa atsakās. Viņi nebija miruši, bet viņi, viņi pārkāpa šo, šo likumu, kas lika nogalināt. Viņi atstāja viņu dzīvi, ielika mēs zinām ūdenī, un viņš tika atrasts, un viņš tika pieņemts. Mozus bija kā pieņemts bērns. Mozus pieņēma, un mēs redzam, kas tālāk bija ar šo pieņemto bērnu, kurš tika atstāts upē, Dievu ziņā, vai viņš aizpildēs, vai viņš nogribas, vai nē. Pēc tam Dievs veselu, visu savu tautu izvedo Eģiptes. Viņš dara zīmes un brīnums caur šo bērnu, caur šo pieaugušo jau, kurš bija bērns kā atstumts un pieņemts. Viņš pēc tam to desmit paušļus mēs zinām. Mēs visu bauslību viņš iedzer, iedzer caur šo bērnu, kurš tik pieņemts pie citiem vecākiem. Mēs tālāk esam Esteri. Esteri, mēs lasām, bija pieņemta. Viņa, mēs nelasām, ka viņai bija vecāka, bet viņa bija pieņemta. Viņa pieņēma, un mēs lasām, ko Dievs ir viņa izdarījis. Arī visu tautu izvēlu. Dievs lietoja šos bērnus. Tur, tāpēc es gribu teikt, ka viņš, viņš viņus īstenībā ļoti mīl un īpaši arī lieto. Piekrītat? Nu, tā vienkārši mēs lasām. Nu, ne tikai, protams, viņas. Mums ir daudz piemēru, kas ir arī nu, savādāk. Tas pats Ismēls, jā, kļūpa par ļoti lielu tautu, Dievs viņus redz. Tātad šī cilvēka grupa ir tā, kas Dievam jau trūka un arī mums ir jārūp. Bet ir vēl kādi, ir vēl kādi bāriņi. Un tie bāriņi, kuri kādi neizvēlas, kādi to nezina, bet kādi izvēlas būt par tādiem. Un tie ir cilvēki, kuri atsakās no evaņģēlija. Kā mēs sākumā pieminējām, ik viens cilvēks bez debesu tēvu ir kā bārens bez īstā debes tēva, bez attiecībām ar viņu ir kā bērns. Un šeit ir runa par to, ka mēs stāstam cilvēkiem evaņģēliju. Kad mēs ar viņiem runājam atkal un atkal, bet viņi nezina, viņi ar ausīm klausās un nesadzina. Viņi nesadzina šo labo vēstu. Bet labā vēsts ir tā, ka Dievs tik ļoti pasauli ielaiks, ka viņš tevi sveicina šo dēlu. Man šī vieta ļoti patīk, tas evaņģēlijas, ja, klausamies visu, tā labā vēsts. Viņš tik ļoti mūs mīlēja, ka viņš tevi sveicina šo dēlu. Neviens, nu kas viņam tic, nepazīs, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Ja? Jā, ir 3.16. Marka 16, 16, kas tic un to kristīts, tiks izglābts. Romiešiem 10, 9, 10. Ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmanājis no miršiem, tu tiks izglābts. Šī tā vēsts, ko mēs sludinam, ko mēs ejam ārā un stāstam cilvēkiem, un cilvēks pasaka, nē, man to nevajag. Un lielākā daļa no, no, no cilvēkiem apkārt mums nesaka vairāk, ka viņi, oh, tiešām, vai Dievs vispār ir? Tādi jautājumi jau reti, kuram ir, vai Dievs vispār ir. Bet viņi ir dzirdējuši un viņi atcerās. Un tas ir stāvoklis, kurā nu, cilvēks izvēlas palikt par bāreni. Tas ir tas stāvoklis, tas ir īstenībā, nāk šī rakstura prātā arī, kur, kur Jēzus stāsta līdzīgi par 99 avīm, kuras viņš atstāja tūkstnesī, un iet pakaļ tai vienai. Tā ir pazudušai, tā ir kur nomaldienas. Un tas ir arī mūsu pienākums joprojām sludināt evaņģēliju, joprojām apliecināt, ka Dievs ir labs, joprojām dzīvs, joprojām darbojas pret vienu no mūsu dzīvēm. Mums taču ir ko liecināt, mums taču ir ko stāstīt vienam. Mums ir vienam, Dievs ir bijis labs pie mums, mums ar to jārunās tālāk. Un tad ir, tad ir trešā tāda grupa cilvēku, kur cilvēki paši patiesībā izvēlās palikt, zinot par Dievu, izvēlās palikt par varņiem. Nu, tie ir patiesībā ticīgi cilvēki. Tie ir tie, kuri dzird evaņģēliju, bet savā sirdī, savos prātos atgriežas vienkārši Eģipte, atgriežas pagātnē un tur arī paliek. Viņi atgriežas tajā verdzībā, atgriežas vecajā dzīvē un, nu, nu, un mēģina sadzīvot ar to. Viņi var, var pat nākt uz draudz, viņi var pat ticēt, bet joprojām savā sirdī, savā prātā, un par to liecina viņu attieksmi, viņu vārdi, viņu darbi, ka viņi nav atgriezušies savā sirdī. Un viņi joprojām patiesībā dzīvo kā pāriņi. Un tā ir daba, kas nav, kur šeit mēs varam pateikt, ka tā ir mūsu izvēle. Un tā nav mums paredzēta. Mēs neesam pāriņi, mums ir debes tēvs. Mums ikvienam ir debes tēvs, kas par mums jūpējas. Jo ir rakstīts, pirmā mūsu grāmatā jau, 19, 17. Izglāb savu dzīvību, neskaties atpakaļ. Jo tiešām kristieši ir iesprūst, iesprūst pagātnē. Viņi ir iesprūst savā vecajā dzīvē un, un paliek pie tiem ieradumiem, paliek pie tā, pie saviem viedokļiem. Tur bija labāk, es gribu tur labāk atpakaļ. Un viņi neskatās uz priekšu. Bet dzīvojot ar skatu pagātnē, mēs nekad nenonāksim Dievu paredzētajā nākotnē. Ja mēs visu laiku skatāmies atpakaļ, Mēs nekad nenonāksim tur, kur Dievs mums ir paredzējis nonākt. Tas ir priekš ikvienu no mums. Filipiešiem 3, 13 līdz 14. Par to pašu palikšanu pagātnē, par to pašu pieķeršanos vecām medām. Filipiešiem 3, no 13 līdz 14. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan. Aizmirstams to, kas aizmags, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Mums ir jāaizmirst, kas bija iepriekš. Mēs nevaram palikt pieķerties tām. Šeit es runāju par brīvību. Es runāju par to brīvību, kas, ko mēs iegūstam līdz ar Kristu. Mēs lasām, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Nevis visatļautība, bet tur ir brīvība. Un kad tas kungs nāk ar savu brīvību, tad tas patiesi ir brīvs. Tā nav atturēšanās, tā nav uh, sevis disciplinēšana, bet tā ir brīvība. Un Dievs vēlas, ka mēs iemantojam to. Viņš vēlas, ka mēs nepaliekam turpat aizmugurē. Tesaloniķiešiem rakstīts, viņi dzīvo un nodod skumjām kā tādu, kam nav cerības. Ticīgs cilvēks ar Dievu kopā tā ne, nevar darīt. Mēs nedrīkstam, mums ir jāizvēlās saprast to pieņemt priekš sevis, ka mēs nevaram dzīvot un nodoties skumjām kā tāda, kam nav cerības. Dievs ir cerības devējs. Dievs ir mums katru dienu. Viņš dod cerību katru dienu. Lai kāda būtu mana un tava situācija, viņš dod cerību. Tāpat mūsu mērķis, un kāds ir mūsu ticības mērķis? Kāds bija tas iemesls, kāds jau projām ir mūsu iemesls, kad mēs tuvojamies Tēvam? Kad mēs tuvojamies Dievam? Vai mēs vienkārši vienmēr cenšamies vai gribam kaut ko saņemt? tas nebūs pareizi. Ja mēs tikai ceram kaut ko no Dieva sagaidīt, tad cerēsim sagaidīt uz pārmaiņām. Cerēsim uz izmainītām sirdīm, uz pārmainītiem prātiem. Uz to cerēsim. Ne tikai saņemt, visu laiku gaidīt ar izstiept roku, Dievs, man no Dievs vajag šo, vai man vajag to. Es gribu, lai piepildās viena vai otra lieta. Mēs ātri vilsimies. Šāda ticība nekur neaizvedīs. Tā vienkārši nestrādās. Un nu, mēs sapratīsim, ka pēc brīža mēs jau paši esam pagājuši soļus nost. Tikai tāpēc, ka mēs esam gribējuši laiku sagaidīt, sagaidīt. Mums ir savas vajadzības, mēs tajā dzīvojam, un Dievs tās arī atbildēs pēc savu labā prāta, viņš saka. Un nu, viens no, viens no ieročiem, viens no veidiem, kā mēs varam nepalikt tajā bāriņa statusā, arī kā ticīgi cilvēki, ir atgriezties, ko mēs jau dzirdējām jau kāds nedēļas un nedēļas, ir pie pateicības. Kad mēs atkal novērtēsim to, cik daudz mums ir dots. Kad mēs novērtēsim Dieva darbu, Jēzus darbu pie krusta, viņa nāve, viņa augšām celšanos. Kad mēs novērtēsim savu, savu piedzīvojumu ar Dievu, eh, savu ikdienas staigāšanu ar viņu, kad mēs novērtēsim to, kas ir noticis ar mums kristībā, kad mēs tiekam pagremdēti un augšām celt līdz ar Kristu, ka tas nav tikai simbols kaut kam, kas ir mūsu sirdīs noticis, Bet tā tiešām ir savienošanās, garīga savienošanās ar to kungu, viņa nāvē, viņa augšām celšanā. Un viņš saka, un šeit ir evaņģēlijas patiesībā, ko es vēlos, ka mēs tiešām kopā visu atveram apstuņu darbu 2, 38. Jā, apstuņu darbu otrā nodaļa. Tātad. Nē. Apstāties darba 238. Bet Pēters tiem atbildēja. Jā. Bet Pēters tiem atbildēja. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Atgriezties no grēkiem. Vispirms mums katram, arī šodien, arī šeit no mums ir vien, mm, mums ir jāatgriežas no grēkiem. Ja mēs esam darījuši netaisnību, tā var būt, mēs dzīvojam pasaulē, mēs izdarām izvēles, kas ir grēks, tad mums ir, Dievs saka, ir vispirms atgriezieties. Kad Jēzus sāk sludināt, ko viņš pirmais, ko viņš teica? Mata evaņģēlijā, 4. nodaļā. Viņš teica, atgriezieties no grēkiem. Viņš vispirms teica, atgriezieties no grēkiem. Un šeit mēs lasām arī tālāk, un liecieties kristīties, ik viens Jēzus Kristus vārdā. Tā ir pavēle, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Tas pat ir ar apsolījumu. Liecieties kristīties, atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties, lai jūs saņemtu piedošanu. Lai jūs saņemtu piedošanu, lai jūs saņemtu svētā gara dāvanu. Tas ir vienreizēji, tas ir forši, tas ir brīnišķīgi. Jūs piekrītat? Mhm. Bet tā ir. Tā taču ir labā vēsts priekš mums ikvienu katru dienu. Tā ir arī Kristus pavēle. Tas nav tikai Pētera vēsturē. Ja mēs nevis Pētera vēsturē apstuļu darbos, ko Pēters saka, ja? ejiet un pasludiniet. Viss tavs. Tās kristītām tēvdām sātagā vārdā, tās mācītām, kur ir visu, ko es jums esmu pavēlēt. Tā ir Kristus pavēle. Un tā ir ar apsolība. tur mēs nedrīkstam arī kā ticīgi. Ticīgi cilvēki kā divi bērni dzīvot kā nedievi bērni. Mums ir jāatcerās, ka mēs esam šķīstīti no veciem grēkiem. Mēs esam šķīstīti no veciem grēkiem. Mēs esam jauni radījumi. Tad, kad Dievs runā par bāriņiem, es domāju, viņš runā par ikvienu no šiem cilvēkiem kuri nu, dzīvo kā tādi, vai joprojām nepieņem dievbērnību, nepieņem šo stāvu, ka viņi ir dievbērni. Kā arī šie, kuri patiešām tādi ir, jo tā situācija ir tāda, tie apstākļi ir tādi. Un viņš, Dievs saka, kādu apsolījumu arī vēl. 5. mūzes 14.29. Un tur stāv rakstīts šādi. 5. mūzes 14.29. Tad lai nāk levīts, jo viņam nav daļas un mantojuma kopārtēm, un svešinieks, un bārenis, un atraļi, kuri mītumus vārtos, un lai viņi ēd un pēd. Lai tas kungs tavs Dievs tevi svētī, ir katrā tavā rokdarbā, ko tu dari. Dievs saka, viņš svētīs, ir katrā tavā rokdarbā. Ir katrā tavā rokdarbā viņš svētīs. Rūpējies, Dievs apsola, ka viņš par tevi gādās. Es domāju, ka tas nav automātiski iespējams tā, ka ja mēs ar ar apziņu, es palīdzēšu kādam, tad es dabūšu atpakaļ. Ja? Vai arī, kad es ziedošu kaut ko un es sagaidu, ka simtkārtīgi Dievs man svētīs, diez vai tā vajadzētu, ka mums labā roka rēķina, ko kreisā dara vai otrā. Bet šis ir apsolījums. Un Dievs, Dievs jau ir uzticams, viņš arī to izdara. Un tad ir jautājums, vai mēs kā draudz kaut ko darām lietas labā. Kā jums liekas, mēs kā draudz darām kaut ko lietas labā, lai mazāk būtu šo bāriņu? Es saku, jā, jūs jau domājat, bet es padomāju pirms tam. Es varu droši teikt, ka jā. <laughs> Un kā piemērs, kā ļoti uzskatāms piemērs, ir svētdienas skola. Šie bērni jau no mazām dienām, viņi ir svētdienas skolā, kas ir patstāvīgi, kas ir kvalitatīvi, kurā nepārtraukti evaņģēlijas tiek sludināts. Viņi, ik viens dzird labo vēsti. Ikvienā no viņiem tiek sēts Dievu vārds. Un tad, kad viņi izaug, mēs paši zinām mentāls liecības. Es domāju noteikti, cik ir runāts ar cilvēkiem, jā, nu vai tu tici Dievam, kā, kāda ir tavas attiecības, vai tu kaut kur esi bijis. Nu, es, kad biju maziņš, gāju svētdienas skolā. Svētdienas skolu viss atcerās. Svētdienas skolu viss atcerās. Un ja svētdienas skolā mēs pastāstām, tev ir debes tēvs, tev ir kāds, kas vienmēr par tevi rūpēsies, par tevi gādās, tad neviens no viņiem tāds mums vajadzētu būt. Nekad nevarēs teikt, ka es esmu bez, bez tēva. Ne, ne, neviens no viņiem, lai kāda būtu viņa dzīves apstākļi, situācijas, kur viņi nonāk, neviens nevarēs pateikt, es esmu bērns. Bet patiesībā mums ir debesu tēvs. Un arī viens no viņa to dzird. Tāpēc šī kalpošana ir ārkārtīgi būtiska. Ārkārtīgi būtiska, ka šie bērni dzird un priekš savas dzīves paņem uz priekšu. Es neesmu nekad bez tēva. Viņš vienmēr ir ar mani. Viņš vienmēr rūpējās par mani. Tāpat šī, šie nākamie cilvēki, grupu, varbūt, kur ir ārā, kur ir joprojām ārā un kur neapzinās, varbūt, ka viņi ir bez debesu vai arī kur nepieņem. Un arī šeit mēs, es ticu, ka mēs katrs savā vietā arī, katrs savā laikā sludinam evaņģēlu. Ka mēs sludinam, ko Dievs ir izdarījis priekš mums. Par viņu glābšanu, par viņu nāvu, par viņu augšanu sašanos, par grēku atziņu. Ja mēs lasām, atgriezties no grēkiem, tikt kristītiem, saņemt svētumu kārnu un dāvāns. Es ticu, ka mēs to darām, mums iedrošina mūs katru. Mm, jau šodien. Es iedrošinu pie tā domāt un to darīt, apliecināt, apliecināt, kuriem mēs ejam apliecināt. Dievs saka, es jūs neatstāšu bāriņus jāņem un jā, viņš to saka, es jūs neatstāšu bārņus. Lai kas ar mums arī notikt, mēs, mums šodien ir sevi arī jāieskrāpē. Mēs nekad nebūsim bārņi. Ja mums ir debes tās, mēs nekad tā nebūsim. Un mums ir jāizvēlās tādiem arī nedzīvot. Un tā ir izvēle. Tā ir mūsu paša, tā ir, tas ir no mūsu puses jau atkarīgs. Vai mēs kādā brīdī izvēlamies tomēr dzīvot kā bārņi, kuriem nav tēvs, kuriem nav Dievs, kas ir viss spēcīgs, kas var visu, kas zina visu, kur roka joprojām nav par īstu, lai palīdzētu. Mums Dievs ir varants Dievs. Mums Dievs ir varants Dievs. Viņš ir runā līdzās. Tāpēc es ticu, ka Dievs norādot uz bāreņiem, viņš parāda šo stāvokli. Šo cilvēku grupu, kas, kas tiešām tik svarīgi viņam. Ik vienu no viņiem, ko mēs šodien varbūt klausamies, pieminam, Viņam tā rūp nu, ikviena cilvēka vesela. Ja mums rūp, kas notiek blakus, tad viņam tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad dzīvosim ar skatu uz priekšu, ja? nepaliksim pagātnē lai mēs nonāktu tur, kur Dievs vēlas. Lūksim kopā, lūksim kopā par šiem cilvēkiem, lūksim par tiem arī brāļiem un māsām, kuri varbūt arī izvēlas kādā brīdī dzīvot. Lūksim par tiem cilvēkiem, kurus mēs satiksim, ar kuriem runāsim, kuriem arī vajadzīgs debesu tēvs. Lūksim par tiem, arī kur ir šais bāriņos, kur šie apstākļi tiešām neapskaužami. Mums, ar cik tuvākais bāriņnams ir, laikam, talsos. Talsos, laikam, ir tas tuvākais, kur mēs varam pie iespējas braukt un apskatīties un satikties ar tiem cilvēkiem, ar tiem bērniem. Tā kā, ja jūs arī tiek uz to aicināti, jums ir tāda iespēja, tad jūs zināt, kur būs jābraukt, lai satikt šādu cilvēku un palīdzēt. Palīdz mums, ka mēs neatmetam to kā vienkārši kaut ko izlasīt, kaut ko dzirdēt, un tas tā arī pagājis. Bet Dievs, mēs ar šo apziņu, ka Tu esi mūsu Tēvs, Dievs, ka Tu esi Dievs pār visam, kungs, ka Tu vienmēr esi un būsi ar mums līdzās. Dievs, ka mēs varam iet tālāk, kungs. Ka mēs arī atveram savus mutas, atveram, kungs, savus sirds, Dievs, un visu, ko Tu esi mums devis, arī, kungs, kalpojam Tev. Dievs, ka arī šie bāriņi, kas mums ir līdzās, vai vienu, vai otru, vai kā tās, ka viņi tas sadzirdās. Vispirms jau sadzirdās to labo vēstu, šo glābšanas vēstu. Ka mums ir tēvs, ka mums ir kāds, kas vienmēr ir bijis Dievs. Tas palīdz, ka tas nepaliek uz papīra mums šodien tā. Palīdz Dievs, ka tas ir mūsu sirdī. pateicība, Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu mūs neatstājies par bāriņiem, bet ka Tu esi mūsu Tēvs un Tu esi pieņēmis mūs kā savus bērnus un ka mēs esam Tavu bērnu. Visu slavu gods un pateicību Tev. Tēvs, Tev lūdzos, lai Tu dari jūtīgs mūsu sirds, lai mēs varētu palīdzēt, palīdzēt citiem atrast Tevi lai arī viņi nepaliek bāriņi, bet atrod tev kā savu tēvu, lai, lai šie bāriņi, kas tev vēl nepazīst, neaizpild savus algas pēc, pēc tevīm Dievs ar dažādām atkarībām vai kādām citām lietām, bet viņi, lai šīs algas aizpild ar tevis iepazīšanu, savus tevis, savus glābšanu. Tēvs, es tev lūdzu, lai tu dari jūtīgs mūsu sirds un, un, un dod gudrību mums, kurā brīdī mēs varam palīdzēt, kurā brīdī mēs varam būt devēji un, un kurā brīdī mēs varam pagodināt Tev šajās lietās, gan pie bāriņiem, kur, kuriem nav fiziskā tēva, zemes tēva, gan pie bāriņiem, kur vēl Tev nepazīst tēvs. Thank you. Lūdzu, dari redzīgs mūsu acis, lai mēs redzam, kas notiek apkārt, lai mēs nepaliekam tikai pie savas glābšanas un pie savām vajadzībām, bet lai mēs redzam arī citu vajadzības un, un varam, varam iepriecināt viens otru un dāvāt, dāvāt tavu mīlestību, kur tu esi stāvājis mums tēvs. Viss laukots un pateicību Tev. Visu slavu lūdzu un pateicību. Tu es lūdzos Jēzus vārdā. Kungs pieskaries ikvienam uz sirdīm tās prātām, Dievs, ka mēs paši nepaliekam tās. Dievs, Tēvs, palīdz mums ikvienam tās. Tēvs, mēs, Dievs, zinām, ka Tu esi varants, Tēvs, un Tu mums esi paredzējis kaut ko labu mums. Tāpēc vada mums tālāk. Vārds debes tās mēs lūdzam tālāk. Dievs ņemt mūs ikvienu, pieskaries, mūs dar brīvus, dziedini, tās atbrīvo un vada tālāk. Dievs tās, mēs uz Tevi paļaujamies, mēs, mēs liekam savu cerību uz Tevi, mēs atkal un atpakaļ. Tās slāpam.